On a effectivement, on a, la chance d'avoir été repéré par, euh, euh, que a été repéré par Biaris Culture à Donosti. Xantza handi bat badugu miarritz kulturek ikusi behigitai donostin. Beraz, galtegin dikie, goguan bagu ninez, ben programazionian sartzeko, miarritzeko otan deme festibana. Prefosta dantzaientako amets bata eta gaitz lizateke esen erraitia. Beste minu batetan sartzen dia hor dantzaiak eta uste dut ben amets alizatekila. C'est pas, uniquement... Hoi egiten badie ez da ikusgarrian kalitatean gatik baizik ez. Bada ebaixi behuaz, interes handi bat pizten dena. Bai kostaldian, bai bestetan. très poussé pour la culture, pour la culture et pour a fait, on a fait la démarche, c'est officieux, on pourra dire que c'est officiel lorsqu'on aura reçu la lettre d'agrément du festival, etc. Pour l'instant, on l'a pas. On a simplement été sollicité, on a fait acte de la candidature et j'espère que ça, dans les 15 jours, on pourra, on pourra dire que c'est bon. Bai, dantza eskorekin, eh, bon, jesak hasinuk aipatzen eh, hor uh, eh, aintzinaiko federazioneko dantza eskoler eta amini bat esiboko zohardin hor aipatu diat. Hala, uh, idealukek amini bat Shibotar uh, dantza talen koordinazione baten egitia. Ikusti algarrekin, ea zerbait pedagogia algarrekin muntatzen algunukin ez. Da, dantza eskoletan adinen abea zeiak asten dugun, nula dugun eta, eta hoiko gogo argarrikin hoien plantan ezartia. Horein duk lehen txedia miniat pedagogi eta miniat dinamizatzia eh, talen arteko hageman hoi eta mm, gaitza berrien eh, sohazti eta ahakuntratzi eta, eh, eta hoi gogo. Hala. hoi lehen txedie, bi gehen txedie hor haipatu diagio jandoekin, jandoen ideia hoi aminat uh, master baten egitea, master class, ez dakian nule gaiten ahalen, um, uh, edo mm, Bai, hoiduk, bai, nahiz dantza ez den kirol bat baizik, mena, uh, eh, wala, eh, liseo horietan proposatzia mm, klase berreziak, nun, uh, <clears throat> nun euskalantzen uh, ahaldugun, eta bardin ben kursus, eskolako kursus horretan sartzen den, eta opzionik gisa edo hola, eta puntu ekarten ahaldin, eta holako gaiza.